Zitkalaŝa ruĝa birdo, ankaŭ konata kiel Gertrudi Simons Bonin, estis indigen usona verkistino, tradukisto, muzikisto, edukisto kaj politika aktivulo. Zitkalaŝa naskiĝis en la indiana rezervejo Shankton en Suda Dakoto. Filino de Franza patro, quiu ne restis ce la familio, cae indigena patrino, tate Iogiguin. Zid Kalasha crescis en la reserveio ce sia patrino. Si poste prescribis tiumi fruan jaron, quiel tempon de liberezzo cae felicio. Ie sciai ocai jaroi, quaquerei misiistoi alvenis en la reserveio por recruti pluran jactain infanoin, inclusive de Sid Kalasha, por esti educitai ce la loj lerneio de la misio en indiano. La celo de la misio estis eduki indigena infanoin for de iliai culturai tradizioi por includi ilin en la blanca socio kiel manlaboristoi. En sia verco, la lerneia itagoi de indigena knabino, sit calasha prescribis ti un periodon kiel de profunda malgioio pro la forpreno de sia cultur heredajo, kiam si estis devigita resigni pri siai mocassenoi, tondisi en tradizie longan hararon, ne plu paroli sien lingvan, cae pregi kiel quakero. Male, si giuis lerni legi cae scrivi cae ludi violonon. Tiel, si decidis farigi educistino, rifusante la rolon quium la lorneio antauvidis por la plei multei studentoi. Si daurigis sian studoin pri piano ca violono. Si postiscrivis, mia vundita spirito schwebis quiel birdo dun mi exercis pianon ca violonon. Sia talento crescis Cae ciam ci diplomigis, ci igis music instruisto, componisto, cae interpretisto. Zit Calascia estis profunde genita pro la tractado de indianoi fare de la stato, la ecclesia, cae la sozia generale. Ci mai covris che si ancau u povus helpi sian popolon pere de musico, vercado de racontoi cae prelegadoi. Iam kiel plen cresculo cae gizia forpaso, si sencese laboris kiel activulo pri la raitoi de indianoi. Si scribis plurain vergoin en quiui si cronicis sien luctoin pri la cultura identezzo, cae la altiro inter la cefa blanca culturo en quiui si estis educita, cae la Dakota culturo en quiui si nascigis cae crescis. Zit Kalasha el staris, kiel uno la plei influai indianai activuloi de la frua du iarcento. Crom farigi successa verkistino, si fondis cae partoprenis en diversei organizajoi favore al indigenei raitoi. Sed siai agoi ne estis nur criticae. Si seriose engagigis kiel ponto construanto interculturoi tiel en sia antologio kiel en sia musica productado, si denuncis discriminacion cae malciutetson, sed ancao si stimulis la proximigion de ambau culturoi en la batalo por la lauleja agnosco de la indigena culturo cae la raito al iliai territorioi. Sia constanta laboro influis la congreson por aprobi la indianan reorganizan legion de 1934 per quiu la triboi povis reaciri autonomion cae inclusive la administradon de siai territorioi. Dum Zitkala Shah vivis cun sia edzo en reserveio de Utao si conatigis con l'America componisto William Fuhr Hanson, quiu estis professoro pri musico en Brigham Young University. En 1910, ili comensis cun laboron pri la musico de la opero de la Suna Danzo, quiu farigis la unua opero verquita de indiano. Gi esti componita en romantica musica stilo cae basita sur Dakota cae Utea culturae temoi, la tradizia indigena suna tanso. Sid Kalasha verkis la libreton cae la canzonoin. Si ludis Dakota in melodioin per violono cae fluto, quiui farigit la baso de la musica componado la opero estis premierita al granda loca successo cae al critico cae aplaudoi ce la Orpheus Hall en Vernal, Utao, en 1903. La danzoi cae quelcae partoi estis presentitai de indianai reservantoi, sed la cefai roloi estis cantitai de ne indigenoi lau la historiisto Tadius Luindowski, tiu ci verco estis la unua indigena opero, cae daure estas uno la malmultai bonegai operoi scribitai fare d'indiano, ciui tractis tiel exclusive cae musicain cae indianain temoin. La heredajo de Zid Kalasha daure vivas, char per sia activismo concretigis decidei changioi en la educado, san servo, la iure statuso de indianoi cae la conservado de la indiana culturo.